وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون na waonye kwayo wanaoogopa kuwa watakusanywa kwa mola alikuwa hawana mlinzi wala muombezi isipokuwa yeye ili wapate kuchamgu wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ma alayka min hisabihim من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Wala usiwafukuze wanaomomba Mola mlezi wao asubuhi na jioni kwa kutaka radhi yake. Si juu yako hisabu yao hata kidogo, wala hisabu yako si juu yao hata kidogo hata uwafukuze na uwe miongoni mwa wenye kudhulumu. Wakadhalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu aha ulai manna Allahu alayhim min baynina أليس الله بأعلم بالشاكرين Na hivi ndivyo tunavyowajaribu wao kwa wao ili waseme ni hao ndiyo Mwenyezi Mungu amewafadhilisha miongoni mwetu kwani Mwenyezi Mungu hawajui wanaoshukuru وإذا كالذين الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم na wanapokujia wanaoziamini ishara zetu waambie assalamu alaikum amani iwe juu yenu Mola wenu mlezi amejilazimisha rehma ya kwamba atakayefanya uovu miongoni mwenu kwa ujinga kisha akatubu baada yake na akatengenea basi hakika yeye ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin na ndiyo hivi tunavyozieleza ishara ili ibainike njia ya wakosefu Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Na wahadharishe kwa yaliomo katika hii Qur'an wale wanayohofu vitisho vya siku watapowachunga malaika kwa ajili ya hisabu na malipo. Siku ambayo itakuwa haina wa kunusuru wala kuombea ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu wahadharishi wajitenge mbali na vinavyomkasirisha Mwenyezi Mungu. Na ewe nabii, usiitikie wito wa makafiri waliopanda vichwa, ukawatenga waumini wanyonge, wanaomwabudu Mwenyezi Mungu daima, wala hawatafuti ila radhi zake. Wala usivishughulikie vitimbi vya washirikina juu ya hao waumini. Kwani wewe mbele ya Mwenyezi Mungu huna jukumu juu ya vitendo vyao. Kama wao wasivyokuwa na jukumu juu ya chochote katika vitendo vyako. Na ukiwakubalia hawa makafiri kwenye kani na ukawatenga waumini utakuwa miongoni mwa waliodhulumu. Na kwa majaribio kama haya ambayo ndiyo ada yetu kuyatenda, tukawafanyia mtihani kabar kwa kuwatanguliza wanyonge wawe mbele kusilimu. Wapate kusema wenye kiburi, wanaopinga wakifanya kejeli. Hivyo ni hawa mafakiri ndiyo aliowaneemesha Mwenyezi Mungu miongoni mwetu sote kwa kuwapa hiyo kheri aliyowaahidi Muhammad Hakika hawa mafakiri wanajua neema ya Mwenyezi Mungu juu yao kwa kuwapa taufik ya kuifikia imani. Na kwa hivyo wanamshukuru. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua zaidi nani anashukuru fadhila yake na neema yake. Na wakikujia wanaoisadiki Qur'an, waambie kwa kuwaheshimu, "Assalamu alaikum." Amani juu yenu na kubashirieni rehma kunjufu ya Mwenyezi Mungu ambaye amejilazimisha yeye mwenyewe kwa fadhila yake na ambayo inahukumu kuwa yeyote katika nyinyi akitenda ubaya bila ya kuzingatia matokeo yake kisha akarejea kwa Mwenyezi Mungu naye amejuta ametubu na akatengeneza amali zake basi Mwenyezi Mungu atamghufiria kwani Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mkunjufu wa rehma na kwa mfano wa bayana hiyo iliyo wazi, tunaweka wazi dalili mbalimbali mbali, ipate kudhihiri njia ya haki wanaoipitia waumini na ibainishe njia ya upotovu wanaoipitia makafiri.